Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում 1994 թվականի մայիսի 12-ին հաստատված անժամկետ հրադադարի հանգամանքներն են ներկայիս ռազմաքաղաքական իրավիճակի լույսի ներքո ժամանակավոր կամ անժամկետ հրադադար, բարբերական խախտումներով, նոր պատերազմներով։ Անշուշտ, այդպես կարելի է բնութագրել Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում, ահա ավելի քան 30 տարի ի վեր փոքնիփոխ հաստատվող հրադադարները, սկսած Արցախյան առաջին պատերազմից մինչև մեր օրերը, ժամանակավոր թե անժամկետ։ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության հայկական կողմերի Ստեփանակերտի եւ Երևանի համար 1994 թվականի մայիսյան հրադադարը որքան ցանկալի նույնքան եւ ըստիս արտաքին պարտադրանքի արդյունք էր։ Ցանկալին պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ երկու հայկական հանրապետություններն էլ, ինչպես այն ժամանակ, նույնպես եւ ներկայումս գոյատևում են երկարատև համապարփակ շրջափակման մեջ, այդտեղից բխող տնտեսական ու ռազմական բնույթի գրեթե անլուծելի կամ անչափ դժվար լուծելի բազմաթիվ խնդիրներով հանդերձ։ Դրանք առանձին առանձին կամ իրենց հանրագումարում բնականաբար բացաբար են անդրադառնում ինչպես հայոց զուգապետության ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի, այնպես էլ հայոց բանակի եւ պաշտպանության բանակի սպառազինության համալրման գործընթացի վրա, ինչի կարիքը անշուշտ զգալի էր մանավանդ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Ի վերջո համաձայնենք հնարավոր չէր պատերազմը շարունակել, ընդ որում մշտական հաջողությամբ շարունակել, բավարարվելով բացառապես կամ հիմնականում այն ռազմավարով զինտեխնիկա, զինամթերք, փոխադրամիջոցներ, հանդերձանք, սննդամթերք եւ այլն, որ մարտադաշտում, այսպես ասած, ճակետների մեջ առատաձեռն թողնում էին խոչապահար փախստի դիմող հակառակորդի զինված ուժերի ստորաբաժանումները այնպես որ հակամարտության գոտուն խաղաղության Մանավանդ տևական խաղաղության հաստատումը իր հնարավոր գումարելներով հանդերձ, որպես կենսական նշանակության խնդիր իրոք ցանկալի էր Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի մեջ ակամա ներքաշված հայկական կողմերի համար։ Միևնույն ժամանակ, չնայած ճշնամու կենթանի ուժի ու սպառազինության անհամեմատ գերակշռությանը, այնուամենայնիվ Վճռական հակահարձակման անցած հայկական զինված ուժերին հաջողվել էր վերջնականապես կոտրել հակառակորդի այլևս բարոյալքված եւ անկանոն նահանջող զորքերի դիմադրության ոգին։ Արդյունքում Արցախյան վերահսկողության տակ էին ամբողջովին կամ մասնակի անցել նախկին լղիմին հարակից 7 լեռնային, նախալեռնային ու տափաստանային շրջաններ եւ գրեթե բացեր կամ ավելի ճիշտ հայմատաբար հեշտ հաղթահարել էր դեպի աչափնյա կուր տանող ճամփան։ Առավել ևս որպես հերթական առաջնահերթություն ազատագրման ենթակա էին պատմական Արցախի հյուսիսային տարածքները, առանձնապես 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հրճակագրով ԼՂ կազմի մեջ մտնող Շահումյանի շրջանը, Գետաշենի ենթաշրջանով հանդերձ։ Վերջինս, ինչպես հայտնի է, բռնազավթվել էր 1991-ի Գառնանը, խորթային զորքերի եւ ադրբեջանական օմոնի միացյալ ուժերով իրագործված օղակ ռազմագործողության, իսկ շրջանը 1992 թվականի ամռանը դարձյալ խորթային եւ ադրբեջանական զորքերի համատեղ ռազմաշավի հետևանքով Այնպես որ 94-ի հրադադարն ամենևին էլ երկնային մանանաչ էր Արցախի համար։ Ավելի ճիշտ 1994-ի մայիսյան հրադադարը արտաքին քաղաքական պարտադրանք էր, որ իրականացվեց Մոսկվայի մի ժողովրդական ջանքերով։ Նպատակը արերեւույթ արյունահեղության դատարեցումն էր։ Իրականում վերահաս վերջնական պարտությունից Ադրբեջանի շուտափույթ փրկությունը, ինչի կարիքը Բաքուն մեծապես զգում էր որպես միակ փրկողակ ակնկալելով Ռուսաստանի ազդեցիկ միջամտությունը։ Մայիսյան հրադադարը ոչ այլ բան, քան երկնային մանանա էր հենց Ադրբեջանի համար, քանզի նահանջող ադրբեջանական զորքերի ցանկացած հետքայլ նրան ավելի ու ավելի էր մոտեցնում խայտարակ պարտության անդունդի եզրին։ Բաքվում անշուշտ գիտակցում էին, որ նման հերանեկարը ենթադրում է ոչ միայն ռազմական, այլև քաղաքական ցաներ հետևանքներ։ Ամենաահավորը Ադրբեջանի Հանրապետություն հորժոժվող արհեստացին կազմավորման վերջնական փլուզում ու մասնատում արևելյան այսօր Կովկասի տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների՝ հայերի, լեզգիների, ավարների, թալիշների միջև։ Իսկ թե այդ տարածաշրջանից ինչ կմնար երկվոր խաշնարածների աղ կոյունլու եւ կարա կոյունլու ցեղախմբերի ժառանգներին ներկայիս ադրբեջանցիներին դեռ հարց է։ Այնպես որ Մայիսյան հրադադարն օդ ու ջրի պես պետք էր Բաքվին, ու թեկուզ Մոսկվայում շարունակաբար պնդում են, թե Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում պատերազմական գործողությունները տևականորեն դադարեցելու եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու գաղափարը բացառապես Ռուսաստանի միջնորդական նախաձեռնությունն է, այնուամենայնիվ ստիպված եմ չհամաձայնել։ Բանն այն է, որ պաշտոնական Մոսկվայի այդ նախաձեռնություն ի սկզբանե իր հիմքում ունեցել է պաշտոնական Բաքվի խնդրանքը հորթորելու ավելին պարտադրելու հայկական կողմերին, որպեսզի դադարեցնեն զորքերի առաջխաղացումը դեպի Ադրբեջանի խորքերը։ Իսկ որ Մոսկվայի հորթորանքը Երևանին ու Ստեփանակերտին, այսպես ասած, ճակերտներում բարեկամական պարտադրանքի ուժ կունենա, Բաքվում իհարկե չէին կասկածում։ Հաշվի առնելով ռուս-հայկական դաշնակցային կապերը, որոնց շրջանակներում շրջափակված Հայաստանը Ռուսաստանից որպես մատակարարման միակ աղբյուրից կարողանում էր փոքր իշատե համալրել մարդական գործողությունների ընթացքում արագ սպառվող իր զինապաշարն ու ռազմական տեխնիկայի համար անհրաժեշտ դիզելային վարելիքը։ Իր հերթին Մոսկվան նույնպես շահագրգռված էր ընթառաջելու Բաքվի խնդրանքին։ Նախ այսպիսովիսկ նա պետք է հասկացնել տար արեմուտքին, իմաստնավորի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրներին, Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային, թե ով է իրական տերը հարավային Կովկասում եւ ով կարող է թելադրել այնտեղ խաղի կանոնները։ Ապա Մոսկվայի համար օրախնդիր էր մինչ այդ Ադրբեջանում իր կորցրած դիրքերը վերականգնելու անհրաժեշտությունը։ Ոստի քաշ գիտակցելով Խարազանի եւ Կարկանդագի դերակատարությունը նման պարագաներում մեկ Խարազանն էր օգտագործում Բաքվի նկատմամբ փորձելով պատժի միջոցով խրատել, խելքի բերել նրան, մեկ հյուրասիրում էր Կարկանդակով հասկացնել տալով, թե ինքն է Ադրբեջանի միակ հուսալի բարեկամը։ Երևի թե զուտ Արցախյան ավանդական սրամտության արտահայտություն չէ, երբ ազատամարտի մասնակից տղաները, հատկապես նրանք, ովքեր հրասայլեր էին վարում եւ կամ այլ շարժական ցաներ տեխնիկա, ասում էին, թե Ռուսաստանը դիզելային վարելիքը մեզ տրամադրում էր ոչ թե տոննաների, այլ կիլոմետրերի չափու կշռով։ Այսինքն՝ տալիս էր այնքան, ինչքան կիլոմետր կուզենար, որ առաջարժվենք ոչ ավելին։ Այլ կերպ ասած, մի կողմից Մոսկվան Երևանին ու Ստեփանակերտին հասկացնում էր, որ ինքն է որոշում, թե հայկական զորքերն ինչքան կարող են առաջ շարժվել, մյուս կողմից Բաքվին էր հասկացել տալիս, թե կարող է հայերին ավելի շատ դիզվարելիք ու զինամթերք տալ եւ հայկական հրասայլերը կարող են հայտնվել Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռազմական պարտությունից Բաքվին փրկելու Մոսկվայի այդ քայլին, ապա այդ անգամ արդեն գործել է կարկանդակի պարագան։ Կրեմլի տեսակետով դա հուսալի հիմք կծառայի Ադրբեջանին իր ազդեցության ոլորտում պահելու համար եւ վերջապես Մոսկվայում չեմ մոռացել, որ այդ կեղծ պետական կազմավորումն իր պետաիրավական դրսևորումներում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն, Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, Ադրբեջանի հանրապետություն ռուս-թուրքական արտամուսնական կապի արգասիքն է, տակավին 1918 թվականից ընդհանուր մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը 1991 թվականին։ Հետևաբար իրենք նույնպես պատասխանատու են այդ ապօրինի զավակի ապահով գոյության համար։ Զարմանալի չէ, որ երկուստեք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ այդ ավանդական հոգացու վերաբերմունքը շարունակում է առ այսօր։ Ի վերջո զավակն ապորինի է թե ոչ, բայց իրեն զավակն է կամ ռուսական հայտնի ասացվածքի հանգով ասած, այո, շան տղա է, բայց մեր շան տղան է։ Հատկանշական է, որ Կրեմլը նույն այդ շան տղության սկզբունքով է առաջնորդվել նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա եւ 2020 թվականի աշնանային քարաշորսորյա պատերազմների ժամանակ, Դրանցից առաջին դեպքում դարձյալ Բաքվին աչակցելով, որ เป զի վերջինս խուսափի հնարավոր հայտարարակ պարտությունից, երկրորդի դեպքում ռուսաստանցի փորձագետ Կրեմլի քաղաքական խոհանոցի անցուդարձին քաջատեղյակ Ստանիսլավ Տարասովի արտահայտությամբ ասաց Ադրբեջանին որոշ կարևոր նյուանսներ ապարգևելով Ահա թե օրերս ինչ է ասել նա Ռեգնում լրատվական գործակալության կայքեջում հրապարակված Ռուսաստանը կարող է դնել Ադրբեջանի գոյության կարգավիճակի հարցը վերնագրով իր հոդվածում մեջբերում եմ։ Մոսկվան որոշ կարևոր նյուանսներ է ապարգևել Բաքվին, որոնք հաղթանակի են հանգեցրել երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանը, որպես այդպիսին հոդվածում ընդամենը մեկ նյուանս է մատնանշել, այն է Մոսկվան չի մերժել Անկարայի միջնորդությունը պատերազմական գոտում հերթական հրադադարի հաստատման խնդրում։ Անշուշտ անտեսելով, որ նույն այդ Թուրքիան Ռուսաստանին հակոտնյա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունը փաստորեն անմիջականորեն մասնակցում էր Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ պատերազմին, իր սպայակազմով եւ արդիական սպառազինությամբ թուրքական գորշ գայլերի ոհմակով Սիրիայի հյուսիսում եւ Լիբիայում իր հավաքագրած հազարավոր ահաբեկիչներով ընդորում Այն աստիճան սերտ ու անմիջական, որ իր ձերքն էր վերցրել ադրբեջանական բանակի գործողությունների համապարփակ կառավարումն ամբողջ քարաշորսորյա պատերազմում։ Տարասովը իհարկե խուսափեց նյուանսների թվարկումից, Անուշադրության մատնելով, որ մինչև պատերազմը Մոսկվան շարունակաբար արդյական զենք ու զինամթերք էր մատակարարում Բաքվին, որպես պատրվակ բերելով շահավետ բիզնեսի գործոնը, բայց եւ քաշ գիտակցելով, որ այդ սպառազինությունն ամբողջովին ուղղվելու է իր իսկ ռազմավարական դաշնակցի Երևանի դեմ։ Ավելին, Տարասովը չկամեցավ եւս մեկ ավելորդ անգամ հանրայնացել մեզ համար ակնհայտ այն նյուանսները, որ 2020-ի աշնանային պատերազմը Բաքուն սանձազերծել է փաստորեն նախապես համաձայնեցելով ոչ միայն Անկարայի, այլ նաեւ Մոսկվայի հետ, եւ որ Հադրութի, Շուշիի, Արցախյան շատ այլ բնակավայրերի բռնազավթումները նույնպես այդ կեղտոտ խաղի արգասիքներն են։ Թե ինչու կարող եք հարցնել։ Պատասխանում Հարավային Կովկասի այս փոքրիկ հողագտորում Արցախում իր ոդկը դնելու եւ ռազմական ներկայությունը թեկուզ եւ խաղապահ զորախմբի երերուն ու ժամանակավոր կարգավիճակով հասատելու հերագնան նպատակով այն ինչ ահավասիկ նոյեմբերի 9-ի չարաղետ երրակողմ հայտարարության հիմքն է կազմում եւ իրագործվում է առ այսօր ահավելի քան 1.5 տարի բայց վերադառնանք օրվա հիմնական թեմային 1994 թվականի մայիսյան հրադադարին Եվ այսպես Մոսկվան հավատարիմ մնալով Ադրբեջանի Հանրապետություն կոչեցյալ արեստացին պետության հոգացուց նողներից մեկի իր պարտականություններին խայտարակ պարտությունից փաստորեն փրկեց իր շանվորթուն։ Ղարղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում 28 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին ստորագրված արձանագրությամբ դադարեցնել տալով պատերազմն Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության գոտուն։ Անժամկետ հրադադարն ուժի մեջ մտան մեկ շաբաթ անց մայիսի 12-ին Երակողմ ստորագրված համաձայնագրով։ Երևի թե ավելորդ է հիշեցնել համաձայնագիրը, որպես հակամարտության կողմեր ստորագրել են Ստեփանակերտը, Երևանը եւ Բաքուն։ Վերջինս իհարկե փորձում էր համաձայնագրի տակ ավելացնել տալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համանքի ղեկավարի ստորագրությունը, սակայն ձախողեց բայց Բաքվին հասկացին, որ այդ համայն կոչեցյալը հակամարտության կողմ ու պատերազմի մասնակից չէ եւ ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության չունի պետական կառավարման մարմիններ, այդ թվում խորհրդարան, կառավարություն, զինված ուժեր, պետական խորհրդանիշեր եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, առ ոչինչ է։ Երկրորդ խոչընդոտը, որ Բաքուն փորձում էր հարուցել, փաստաթղթի տակ պաշտոնական Ստեփանակերտի ստորագրության խնդիրն էր, Բաքուն չէր ցանկանում հրադադար հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, չնայած մինչ այդ ինքն էր շփումներ որոնում առավելապես Ստեփանակերտի քան Երևանի հետ։ Բանն այն է, որ պաշտոնական Բաքուն, երբ նեղներ ընկնում, ապա շտապում էր դիմել առավելապես պաշտոնական Ստեփանակերտին, քան Երևանին այնպես որ ադրբեջանական պատվիրակությանը Բիշկեկում հասկացնել տվեցին, որ հակառակ դեպքում ԼՂ պաշտպանության բանակը պատրաստ է ճեղքելու ռազմաճակատի գիծը Թարթարի այն ժամանակ Միրբաշիրի շրջանում եւ դուրս գալ Կուրի գետի աճ ապ Իլրոման յոր շրջանների վերահսկողություն հաստատելով Ադրբեջանի եւս մի քանի շրջանում Դա կարծես թե լուրջ ազդեցություն ունեցավ ադրբեջանական պատվիրակության վրա եւ ինչպես վկայում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ, այն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովը մեջբերում է Ադրբեջանի Հանրապետության պատվիրակությունն առավել քան հայերը ջանք ու երան չեր խնայում, որպեսզի հրադադար հաստատվի։ Հրադադարի համաձայնագիրը կնքվեց, բայց ինչպես վկայում են հետագա տարիների իրադարձությունները, պատերազմը որպես այդպեսին չդադարեց։ Հետագա տարիներին Ադրբեջանը քանիցս կոպտորեն խախտել է այն, մեր շփման գծի տարբեր հատվածներում մեր դիրքերի առաջբերման համար իր մղած տեղային մարտերի, մեր դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի, իսկ 1916-ի ապրիլի 2-ին եւ ապա 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին նոր լայնածավալ պատերազմների տեսքով։ Ընդ որում, այդ տարիների ընթացքում չի եղել գետ մեկ օր, որ เป զի ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր զինատեսակներից կրակ չբացեին հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կրակում էին դիպուկահար հրացաններից, իգնազիկ հրազենից, գնդացիներից, տարբեր տրամաչափի ականանետերից, փորձելով ահ ու սարսափի մեջ պահել հայ դիրքապահներին, նաև մերզակա գյուղերի խաղաղ բնակիչներին։ Լարվածության էսկալացիան աստիճանաբար աճեց եւ 2016 թվականի ապրիլին վերածվեց լայնացամալ մարտական գործողությունների, երբ ադրբեջանական բանակը կիրառելով վերջին տարիներին ձեռք բերած արդիական սպառազինությունը հարձակման անցավ շփման գծի ողջ երկայնքով մեկ։ Սակայն ադրբեջանական բանակի այդ հերթական արկածախնդրությունը նույնպես զախողվեց հանդիպելով Արցախյան դիրքապահների աներեր ու վշրական դիմադրությանը։ Ավելին, կրելով կենթանի ուժի ու ռազմական տեխնիկայի զգալի կորուստներ, ադրբեջանական զինուշը դարձյալ ստիպված եղավ փախստի դիմել։ Եվ Բաքուն վերստին ճարահատյալ դիմեց Մոսկվայի միջնորդությանը, խնդրելով հորթորել հայկական կողմերին դադարեցնելու հակահարձակ գործողությունները։ Բնականաբար, ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում, ճահապաղեց Մոսկվայի, այսպես ասած, խաղաղարար միջնորդությունը, Ադրբեջանը հերթական անգամ խուսափեց վերջնական պարտությունից։ Միանգամայն այլ էր իրավիճակը 2020 թվականի աշնանային պատերազմում, երբ Արցախի պաշտպանության բանակը ստիպված էր մարտնչել միաժամանակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ կրկնում եմ վերջինիս հավաքագրած եւ մարտադաշտ նետած միջազգային ահաբեկչության բազմահազար հրոսակների համահավաք սպառազեն ուժերի դեմ։ Մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում Արցախի դեմ կիրառվում էին այդ երկու երկրների, ինչպես նաև Իսրայելից, Պակիստանից, Ուկրաինայից, Չեխիայից, Սլովակիայից, նաև ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանից եւ Բելարուսից տարիներ շարունակ ներկրված զանգվածային ոչնչացման ամենաարդյական հրթիռային կայակներ անգամ միջազգային նորմերով խստիվ արգելվող այնպիսի զինատեսակ, ինչպիսին են Ուկրաինայից ներկրված ֆոսֆորային ռումբերը։ Ընդ որում այդ ամենը կատարվում էր միջազգային հանրության լուրը անտարբեր հայացքի ներքո, այնպես ինչպես դա տեղի ունեցել անցած դարաշրջին Արեմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի այլ հայահոս տարածներում, ապա եւ արևելյան Հայաստանում եւ արևելյան Մերսկասպիայի տարածաշրջանում ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում անարգել, անպատիժ իրագործված հայոց ցեղասպանության տարիներին։ Բնականաբար ծայրաշրջան ցանր ու դժվար էր դիմակայել այդ անասելի գերակշիռ ուժերի ռազմական ճնշմանը։ Ոստի եւ անխուսափելի դարձավ մեր պարտությունը մեծաթիվ կենթանի ուժի եւ ռազմական տեխնիկայի Արցախյան չափանիշներով հսկայական տարածքների կորուստներով հանդերձ։ Թեկուզ մի շարք ռազմական ու քաղաքական փորձագետների տեսակետով այնուամենայնիվ կարելի էր խուսափել այդ աղետալի պարտությունից եւ այդքան վիթխարի կորուստներից, եթե նախ որոշիչ չլներ Հայաստանի գործող իշխանությունների մեղմ ասած ապաշնոր քաղաքականությունը արտակարգ իրավիճակում, մանավանդ այդ իշխանությունների կողմից Արցախը Հայաստանի համար ավելորդ բեռ դիտարկելու դիրքորոշումը, ապա իր կոչման բարձրության վրա գտնվեր բարձրագույն հրամանատարական կազմը, իրականացնելով ռազմական գործողությունների տարբեր իրավիճակներից բխող խելամիտ կշռադատ մարտավարություն եւ վերջապես չարձանագրվեին պատերազմական պայմաններում դավաճանության այդքան մեծաթիվ դեպքեր։ Այս վերջին առումով ինքնին խոսուն է միայն այն փաստը, որ ներկայումս այդ կապակցությամբ Հայաստանի եւ Արցախի իրավապահ մարմինները հարուցել են ավելի քան 2000 քրեական գործեր, ընդգրկելով 800-ից ավել կասկածյալների։ Ամոթ մեզ Ասում են, վատ բանակցություններն ավելի լավ են, քան պատերազմը։ Քավլիցի հերո եմ այն մտքից, որ վատն էին Բիշկեկյան բանակցությունները, թեկուզև այն տեսակետին են, որ դրանք կատարյալ չէին։ Կատարյալ չէին, որովհետև տարվելով պատերազմ սանձազերծած եւ ինքնապաշտպանության դիմաց կողմերի համապատասխանաբար Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև այդ բանակցությունները միջազգային պրակտիկայում ընդունված կարգով հստակ չսահմանեցին նույն այդ պատերազմում պարտված կողմի Ադրբեջանի իրավական պատասխանատվությունը իր իսկ մեղքով տեղի ունեցած զանգվածային աղետի հետևանքների եւ մարդկային ողբերգությունների համար նրա պարտավորություններն այդ հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Ավելին, որը ոչ պակաս կարևոր է, բանակցությունների արդյունքում կնքված համաձայնագրում ամրագրված չէ հրադադարի խախտումների համար կողմերի միջազգային իրավական պատասխանատվությունը, ինչը կողմերի համար զսպաշապիկ կհանդիսանար իրադարձությունների հետագա զարգացման ընթացքում։ Առհասարակ հայոց բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում մենք չէ որ մեր տարածաշրջանում ճշնամիներ են կընտրել։ Պարզապես այլոք են որպես այդպիսին ընտրել ու թիրախավորել մեզ։ Բնականաբար կրվել, պաշտպանվել ենք, հաղթել կամ պարտվել մեր դեմ ուղղված բազում պատերազմներում։ Բայց դա չէ էականը։ Ի վերջո, միշտ չէ որ հաղթում են պատերազմում։ Էականն այն է, որ այդպես էլ հավիտյանս վստահելի բարեկամներ չեն կունեցել, Եթե անգամ գտել ենք այդպիսիք, ապա ավաղ միայն պահի բարեկամներ։ Հանուն դրանցից յուրաքանչյուրի պայմանականորեն ասած մեն մի օրվա անցողիկ, թե հերանեկարային, բայց ոչ տևական շահի։ Այնպես որ ստիփված նրանով ողջնել Մոսկվայի խաղապա առաքելությունը հայոց պատմական Արցախի մի թիզ մնացած այս հատվածում այնուամենայնիվ մենք պարտավոր ենք մտահոգ խորհել թե ինչքան կտեվի պատերազմից հետո հայրենի եզերք վերադարձած մեր մի բուր ազգակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը, անվտանգություն, որի գլխավոր երաշխավորի դերում ի տարբերություն նախապատերազմյան շրջանի հայոց բանակի եւ պաշտպանության բանակի փոխարեն ներկայումս հանդես է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը։ Քանզի վերը նշած չարաբաստիկ հայտարարության համաձայն հայոց բանակին փաստորեն խստիվ արգելված է այդ գործառույթը, իսկ պաշտպանության բանակը դեռևս մարտունակության այն մակարդակում չէ, որպիսի վերստին լիարժեք ստանձնի իր վաղեմի առաքելությունը։ Փորձեմ ամփոփել։ Ներկայիս ակամա առաջացած փակուղուց դուրս գալու միայն մեկ ելք է մնում մեզ՝ չդադարեցնելով հանդերձ վստահելի ու հավատարիմ բարեկամ երկրների ու ժողովուրդների մեր բազմադարյական տրտուկը, բայց եւ լիա հույս չլինելով մեր նեղ օրին նրանց հնարավոր վճռական աճակցությամբ հարկ է համախմբել մեր աշխարհասփյուր հայության սեփական անընդգրկելի ներուժը, ավելի ու ավելի ամրապնդել հայոց համազգային երամիացությունը, առաջորդելով գեղկանգնի, գերանք կոտրի ժողովրդական իմաստության հուշող սկզբունքով։ Առավել քան համոզված են, որ միայն այդ կերպ մենք կարող ենք ապահովել հայրենի բնորանում հայ ժողովրդի աստվածաշնոր հարատեվությունը, ազգային ու պետական անվտանգության պայմաններում մեր բարգավաճ զարգացումն ու առաջընթացը։ Ասենք ամեն։